To dla tych co cierpią, tych co są daleko i tęsknią Mych ludzi co poznali piekło Krzyczę głośno, każdy z nas to czempion Moi kumple dalej incognito Nic się nie zmienia Turbo Porsche Carrera Sen powoli się spełnia Na jak mam tyle jakbym okrążył świat Wszyscy w maratonie, ambicje na blat Żyć tak by już nigdy nie pytać o czas Rolex prawdę ci powie, ten projekt rozjebie bank Zioło AMG w kieszenie setki sobie przyda się facelift Kiedyś nic tu nie miałem, dzisiaj mam za czym testnić Liczą się chwile, nie prestiż Wydaje płyty, wiem, że jara się ulica Tu co drugi fakt ulicy ma zazwyczaj Wasza ekipa, a my, spora różnica Wypierdalać, będę korzystał z życia to dla tych co cierpią, tych co są daleko i tęsknią Mych ludzi co poznali piekło, krzyczę głośno, każdy z nas to czepion Jara jeśli to by, czepion, czepion czerwony dywan Mamo bardzo proszę wybacz Ale twój syn to bandyta Jedna noga ulica Druga czerwony dywan Mamo bardzo proszę wybacz Ale twój syn to bandyta z jednej strony fani i paparazzi Z drugiej smutni panowie i klamki Muzykę zacząłem robić, bo nie chciałem oglądać łez mojej matki Jak musisz rodzinę wykarmić, to robisz co musisz, więc daruj se gadki Przeszedłem tą drogę całkowicie sam Znam wzloty, upadki Ten kawałek to hymn dla ulic Włącz to na maksaż, rozjebie nadgarstki Styl GDA, WWA Z fartem pozdrawiam wariaci Jedna noga ulica, druga czerwony dywan Mamo bardzo proszę wybacz, ale twój syn to bandyta to dla tych co cierpią, tych co są daleko i tęsknią Mych ludzi co poznali piekło krzycze głośno, każdy z nas to czempion Jara jeśli to by, czempion, czempion Ryżą samochody, czempion, czempion Spójrz na te mordy czerwony dywan Mamo bardzo proszę wybacz Ale twój syn to bandyta Jedna noga ulica Druga czerwony dywan Mamo bardzo proszę wybacz Ale twój syn to bandyta